F'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici morna aktar minn darba lejn affarijiet li għandhom xasmu mal-arti u l-kultura. Ir-raġuni ta' dan hija illi il-Wikimedia Community Malta taħdem ferm f'dan il-qasam. Forsi anka nistgħu ngħidu li taħdem f'dan il-qasam aktar milli taħdem foqsma oħra. Fost ir-raġunijiet għal dan hemm il-fatt illi il-Wikimedia Community Malta għandha kollaborazzjoni eh, fit-tul ma laqda illi tissejja Spazju Kreattiv. Spazju Kreattiv illi huwa iċ-Ċentru Nazzjonali għal Kreattività ibbażat fil-Kavallier ta' San Ġakbu fil-Belt Valletta. Fost l-attivitajiet illi jorganizzaw flimkien Hemm fost oħrajn il-Art and Feminism. Art and Feminism li smajna dwaru diversi drabi f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopedici, anke jekk forsi ma terraqniex direttament lejh biżejjed Anke jekk morna naraw pereżempju l-istorja tal-femminiżmu, darba minnhom, darba oħra rajna il-paġna jew ossija l-artiklu dwar l-artista eh, Isabel Borg. Illum, allura ħassejt illi jkun xira imma anka eh, biex norbtu ma dawn l-affarijiet l-oħra, u nkomplu anka nagħtu stampa xi ftit aktar sħiħa jew anqas sparpaljata. Stampa anqas sparpaljata permezz ta' artiklu ieħor dwar artista Maltija. Però meta ngħid artista Maltija għal din l-artista li ġejja issa, hija artista pjuttost Maltija, ikolli ngħid, fis-sens illi hija artista imwielda Malta u hija artista illi żammet rabta ma' Malta anka għalkemm telqet minn Malta ta' eta żgħira u għexet ħajja tas-sew twila. Ed nirreferi għall-artista Jean Zaleski. Jean Zaleski ikun tajjeb li naddu mill-ewwel anka għal l-artiklu dwara illi fil-Wikipedia insibuh b'ħames lingwi inkluż il-Malti. Barra il-Malti hemm ukoll l-artiklu dwar Jean Zaleski bl-Ingliż u bit-Taljan u aktar kmieni eh, fis-sena 2020 li għadha kemm spiċċat inħol ukoll eh, dan l-artiklu dwar Jean Zaleski bir-Russu u bl-Ukren permezz ta' l-inizjattiva tal-Wikimedia Community Malta imsejħa Rebbija CEE e fejn CEE ifissru Central and Eastern Europe li huwa l-Ewropa ċentrali u tal-Vant f'dan eh, il-konkors emmekka eh, ikun hemm min jikteb ħafna artikli eh, b'lingwi tal-Ewropa ċentrali u tal-Vant u dana huwa suġġett li tkellimna dwaru u anka nkomplu nitkellmu dwaru l-qudiem. Ħan iffukaw illum fuq din l-artista Jean Zaleski. Fl-artiklu dwar Jean Zaleski bil-Malti insibu illi hija kienet imwielda Ġid Buzuttil, però hija magħrufa wkoll allura bħala Jean Buzuttil Zaleski. Hija twildet f'Birkirkara fil-11 ta' April tal-1920 u allura eh, fl-2020 kienet tala mit-sena illi kieku baħat ħajja. Hija mietet fit-2 ta' Mejju tal-2010 u allura s-sena li għaddiet fl-2020 kien l-10 anniversarju ta' minn meta ħallitna. L-artiklu jgħid illi Jean Zaleski kienet artista Maltija illi għattet ħafna mill-ħajja adulta tagħha fl-Istati Uniti. Ix-xogħol tagħha der f'diversi wirjiet fl-Istati Uniti u f'Malta. U dan jorbot propju ma' eh, xogħol li għamlet il-Wikimedia Community Malta flimkien ma' Spazju Kreattiv fuq dik li kienet l-edizzjoni ta' Wiki Loves Art tal-2019 illi kienet iddedikata esklussivament għal Art and Feminism fejn eh, fost affarijiet oħra anka eh, kien hemm wirja ta' xogħlijiet mi kollezzjoni permanenti ta' spazju kreattiv. U propju ir-ritratt illi hawn ma' dan l-artiklu u meħud minn din il-wirja u juri eh, ix-xogħol ta' Jean Zaleski. Il-caption li hemm ma' ritratt eh, tajt ek. Ritratt mill-wirja ta' l-2019 fi spazju kreattiv fil-Belt Valletta ta' artisti minn Malta jew brabta ma' Malta. Din id-dera hija wirja ta' monitor, plakar tal-mużew, illi tiddeskrivi l-artista u x-xogħol tal-arti tagħha mill-2002 illi kien intwera hemmhekk li huwa magħmul minn Media Malta fuq l-injam. Fir-ritratt jidhru ċari mhux biss eh, il-logos ta' Wiki Loves Art u kif ukoll tal-Wikimedia Community Malta, imma wkoll dawk tal-imsieħba l-oħra fosthom il-Fondazzjoni Kreattività illi topera Spazju Kreattiv kif ukoll il-Gabriel Caruana Foundation u l-M3P, il-Fondazzjoni M3P illi maħħa l-Wikimedia Community Malta ukoll tikkollabora u dwar hekk ikollna ċans anka Nitkellmu xi darb'oħra f'din is-sensiela ta' vjaġġi enċiklopediċi. Ħaniġu għall-biografija issa ta' Jean Zaleski. Jean Bozuttil, kif għadna li twildet twildet f'Birkirkara li żar fost 11 lawa. Meta kellha 8 snin, flimkien ma' familja tagħha, hija emigrat lejn l-Istati Uniti. U allura hawnhekk qegħdin naraw illi dan huwa żmien bikri ħafna eh, għadaqqas qed ngħidu l-1930 u eh, dina Jean Buzuttil sabet ruħa eh, fl-Amerika, fl-Istati Uniti tal-Amerika, flimkien mal-familja tagħha minn Birkirkara. Pero naturalment eh, ma hawnx ħafna dettalji personali dwara għal fatt li biex dawn jidruħaw irridu jkunu ġew ippubblikati x'imkien u jiena ngħid għalija eh, għalkemm din l-artista u x-xogħol tagħha nafhom eh, ftit li xejn naf dwar il-ħajja personali tagħha b'mod partikolari eh, qabel is-snin 80 jew 90 meta ltqajt magħha l-ewwel darba u meta mbagħad ġiet biex tippreżenta anke x-xogħol tal-arti tagħha f'Malta. Per eżempju, Jean Busuttil. Ma jidhirlix li Jean ehm, kien xi isem li kien jingħata li tfal bniet f'Birkirkara eh, meta kienu għadhom żar fis-snin 20. Eh, allura jew Eugenia jew inkella Giovanna din Jean ġejja probabbilment minn xi isem ieħor illi kien jingħata b'mod popolari dak iż-żmien. Imma eh, attwalment ma nafux x'inhu dan l-isem permezz tal-Wikipedia u nafuha biss hawnhekk bħala Jean Busuttil jew nkella Jean Zaleski jew ossija l-isem li kienet tuża anka eh, f'Malta eh, ma' xogħlijiet tal-arti tagħha Jean Busuttil Zaleski. Fl-artiklu dwar Jean Zaleski mbagħad hawn żewġ taqsimiet Eh, fil-Wikipedija li hija l-Wikipedija bil-Malti, l-ewwel waħda hija dwar l-edukazzjoni u l-premjijiet li rebħet u bad dwar ix-xogħlijiet tagħha. It-taqsima dwar l-edukazzjoni u l-premjijiet tgħidilna li bħala artista hija studjat fl-Istati Uniti fil-Moore College of Art and Design ta' Philadelphia u fi New York fil-Pratt Institute, kif ukoll fil-Parsons School of Design u fl-Art Students League. Fl-1968 hija rċiviet il-Premju Susan B. Anthony fil-qasam tal-pittura mill-Organizzazzjoni Nazzjonali għan-Nisa tal-Istati Uniti. Fl-1975 ġiet mistiedna mill-President Jimmy Carter fil-White House bħala parti minn delegazzjoni ta' ħames artisti nisa. Fitazima dwar ix-xogħlijiet u mbagħad dwar Jean Zaleski nsibu li diversi pitturi tagħha ġew ippreżentati furijiet matul ħajjita kif ukoll wara mewtha. Apparti mill-wirjiet tal-arti, ix-xogħol tagħha deher ukoll f'kotba. Dawn il-pubblikazzjonijiet jaqgħu f'żewġ kategoriji, kotba ta' illustrazzjonijiet u kotba tal-artisti. Ta' spiss il-kotba tagħha ikun fihom mit-tnejn. Dawn jinkludu fost l-oħrajn Cowlines, ippubblikat minn Copper Beach Press fl-1982, li huwa ktieb artistiku li fih ukoll poeżiji ta' Edwin Honig. Dan il-ktieb artistiku, fost l-oħrajn, fih żewġ folji maquda flimkien, maħduma bi 22 paġna fuq kull naħa, isom pjanu akkordjen. Il-ktieb jista' jinqara bħala ktieb normali jew kella eh, bħala karta miftuħa beraħ. Il-ktieb Winged Spirits 24 Contemporary American Poets fih bosta collage maħduma minn Zaleski. U dan huwa eh, xem fl-artiklu eh, bil-Malti li jidher li eh, parti minnu huwa traduzzjoni minn dak li hemm fl-Ingliż u mbagħad tal-lingwi oħra jidher ukoll li huma traduzzjonijiet mill-verżjoni ta' dan l-artiklu bl-Ingliż għalkemm ikolli ngħid li la bir-Russu u lanqas bl-Ukren ma nifhem jien. Sabiħ ukoll in-numru ta' referenzi li għaw sewa xogħlijiet ta' Ġin Zaleski kif ukoll eh, għal l-aspetti biografiċi illi hemm dwara f'din il-paġna fil-Wikipedia. Naħseb illi bekk u rejna kif anka artista illi forsi mhijiex daqstant marufa f'Malta. Mhux għax ma jixirqiliex, jixirqilha fil-fatt tanqas huwa dokumentata hawnhekk għax naturalment irid ikun hemm sors illi wieħed jista' jorbot sew fuqu, eh, nistgħu ngħidu li Jean Zaleski kienet strumentali pereżempju għal dak li llum jissejjaħ spazju kreattiv għax hija kienet il-persuna illi bdiet it-trattattivi li kienu saru biex tinħoloq ir-residenza għall-artisti jew il-programm ta' residenzi għall-artisti illi għadu jħaddem sal-lum spazju kreattiv. Jean Zaleski hija wkoll kuġina ta' artist magħruf Malti. U dana eh, mhuwiex imniżżel hawn anqas. U din hija xi ħaġa li Forsi tkun interessanti naraw jekk tidirx fil-paġna dwar ukoll, l-artist li qed nirriferi għalih huwa Luciano Mikallef. Fil-fatt meta wieħed imur fuq il-paġna ta' Luciano Mikallef, naturalment għax ifittex għaliha u mhux għax isiba eh, dina eh, il-linkjata mill-paġna ta' Ġin Zaleski għax m'hemmx eh, din il-ħolqa bejn dawn iż-żewġ kuġini, ma jsibx anqas hawnhekk referenza għalih Għalkemm hemm eh, differenza sostanzjali eh, tal-età bejnietom, hemm differenza ta' madwar 34 sena jekk il-kolħoli tiegħi eh, u ma sew, xorta waħda ma hemmx dan. Imma din hija xi ħaġa illi hija magħrufa sew għax hi tkellmet dwarha Eh, diversi drabi eh, ma' nies li kienu interessati fl-arti tagħha f'Malta, kif ukoll huwa riċentament silef l-spazju kreattiv eh, kwadru li għandu fil-kollezzjoni privata tiegħu mix-xogħlijiet ta' Jean Zaleski meta spazju kreattiv organizza wirja propju s-sena li għaddiet biex jimmarka iċ-ċentinarju mit-twelid ta' Jean Zaleski kif ukoll ifakkar l-10 snin minn meta mietet. Jina nittama illi meta ġejtu miegħi f'dan il-vjaġġ enċiklopediku tal-lum illi fih terraqna biex niltaqgħu ftit ma' din l-artista Jean Zaleski, rajtu kemm il-Wikipedia jista' anke ilna bieb biex nidħlu minnu u niskopru affarijiet li huma tant viċin tagħna u xi drabi anqas biss inkunu nafu illi qegħdin hemm.